Achei, mano. Caralho, aquela dona lá, só fora daquela dona, mano. fora daquela dona lá, velho. Meu irmão tá, envolvido com com tipo, vadia. Ô, oh, já saí fora já, meu irmão, tá ligado? Tá ligado que você tem cabetagem nele. Não, eu tô, tô ligado, velho. Bicho lá, não sei não, velho. É cabuloso. Então, ó, semana passada e pá, o cara veio na minha procura aí, cadê aquela dona lá e pá. Sai fora. Mas ele não pega nada, né, velho? Ei, traz mais um canalzinho. Caralho, caralho, meu irmão, sai fora, sai, sai, sai. bastidores da vida real eu sei. que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Nos bastidores da vida real eu sei. Que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Vixe, parceiro, acho que Deus chorou de novo. O dia tá chuvoso, irmão, clima cabuloso. A rua fria ferve, me lembrei dos moleque lá tudo na correria. E aí, quem se esquece? Cadê os parceiros, hein? Cadê meus irmãos? Eu não tô vendo ninguém, mas aí dá nada não, Deus tá comigo. Ontem pedi pra ele me livrar da maldade dos polícia, dos bandidos no que dá. Só me lembro dos amigos lá, do copo de vinho, se quebrando no chão, do rosto do inimigo. Uma voz no meu ouvido, no que der, tô contigo. Eu vi o céu nublado, escurecendo, esquisito. Eu não tô entendendo, meu Deus, o que é que foi? Meu peito tá doendo, meu Deus, o que que foi? Eu lembro do barulho, sei, parecia tiro, mas será que foi comigo? O que que eu tenho a ver com isso? Só andei pelo certo, desarmado, esperto, só um pouco ambicioso, mas normal pra um homem moderno. Não devo nada pra ninguém, eu nunca dei um tiro. Quem é esse bicho aí? Por que que ele fez isso, Deus? Os bastidores da vida real eu sei, e a vida não tem valor que Deus deixou não tem valor. Nos bastidores da vida real eu sei que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Minha camisa tá molhada, a garganta tá seca. Eu quero é ir pra casa, meu Deus, mas que treta. Parece que tem mais gente ali no chão. Ainda escuto o barulho do meu coração. A minha garganta tá queimando, a respiração tá falhando. Será que a hora tá chegando? Não acredito não, isso não é verdade não. Os caras sempre disse que eu sou maior sangue bom. Falando nisso, hein? Cadê os moleques que tava comigo e no repente assim desaparece? Será que é um sonho? Eu tô confuso, Deus me deu um sinal. É um pesadelo tudo isso ou será que é real? Eu tô ouvindo barulho de carro, polícia Muita gente chorando e o sangue coalhando na pista. Tem alguém me pegando nos braços, me colocando no banco do carro. Hospital, correria, mesa de cirurgia, hemorragia. Acho que Deus vai me dar mais um dia. Acho que Deus vai me dar mais um dia. Nos bastidores da vida real eu sei que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Nos bastidores da vida real eu sei que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Nem acredito, vi o sol nascer de novo. Acordei na madruga com imensa dor no corpo. Na janela eu vi a rua, loucura. Não me entendi, foi nada, mas quase fui pra sepultura. Graças a Deus, hein? Será que a Deus, moleque lá, que tava comigo quando tentaram me matar? Seja quem for aí, Deus vai cobrar. Seja quem for, vai pagar. Na sala ao lado eu não entendi os comentários. Fizeram maior chacina e só um havia escapado. Ouvi alguém falando de uma dona lá da quebra que se envolveu com um chegado meu ligeiro guerra. Não acredito que os moleque lá morreu, meu Deus. Não acredito que foi isso que aconteceu. Por causa de uma vagabunda, de graça, uma vadia rodada deixou três caídos na calçada. O destino é severo. Libertinismo. É Mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. Três meses se passaram, a vida continua. Uma ferida no peito e não existe cura. Fiquei sabendo aí que o maluco ia voltar. E pra me se preparar, que dessa vez eu não me escapar. Na lei da rua matarás se não morrerás. Eu sei onde ele tá, irmão. Vou lá cobrar. de dó não. Parar o que eu fiz chegado meu. Aí quem é? É eu, porra! Dá um tempo aí! Esse lembra de mim, ó? bastidores da vida real eu sei. que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Nos bastidores da vida real eu sei. Que a vida não tem valor. A vida que Deus deixou não tem valor. Nos bastidores da vida real eu sei a vida não tem valor. A vida que Deus deixou é, não tem valor. Crime é uma doença contagiosa que transforma o é pensamento de todos aqueles que estão à sua volta. E só mais uma história sem um final feliz. Hein? É. Nos bastidores da vida real.